Bi mila hamaseian jadanik holako bilkoa bat izan zen, ordu haietan, segolena royalen sedia zen, eta etzen buiela juna ahli zen. Aldi juntan, Nikola Ulo nahida da fite jun, eta larazkaneko nahi bai estatu be sedia. Holakoik ez da entzun nahie ligin bilduden jentetzian aldetik, ez borobil bat emanik izan da. Entzundien arazuetan, ez dela posible hartzaiken alkarbizitzia, suman nahi laguntza emanike, Alain Iriart Larraineko Laboi eta haslen Alkartian lehendakaia. Gül heni komprentu ginizun nia basatek ila, porque ilo galtein zile prefete konsertazione bat, eta bon, eran desutegia, konsertazione hua guk desizioni hartu ginizun boikotazia, eskinela bate junen konsertazioni lat, mena ez dikesu gu juiteko lanik, paske ez dukezu bate konsertazionek, konsertazioni az duzu jakiteko nula baharriatekin eh, geratu eta sebe egin geho, mena ezaiko Sibero eta garazi baigoriko bortu sindikateke ez die begihunez ikusten hartz lasatze hoi. Jojo garazi baigoriko bortu sindikataen lehendakaia. Kasik tristen iz, eh? zen baginakin egumatez edo bestean berriz eh, ginen zira ideia horrekin, desgustak da, Eh, beren eh, biodibertsitate bioanistasun eta gainateko eh, hemengo gure mendi, mendi herriak usten ari dileraik eta goa, nahi eta ez izanik hemen dinamika edera nahi eta ez lan jahundien gira eta eni desgustatean ez ez du baginduke beste iteko gauza frango Bai, karapitan hartzeko parte hartzen dako, baina haiko gira, haiko gira normal da. ez bada beste egiten alo, iten alton guziak, eta gu garazi baigorik alde hortan, biztan da, Sustengu osoa ekartzen dula, zen eh, ez da lifentziaik, gure etxen barriz bezala da, berdin berdina. Hots, bilkua hortan erabaki da, sedehunen kuntrizuitia eta indarak oro ezartia hartzik ez da din lasatuik, pirenetako bortietana.